neziņa un apgaismība. Lai arī gaisma ir īpašība, kas mūsu dzīves pārveidošanai nepieciešama visvairāk, diemžēl tā ir īpašība, kuru vēlamies visretāk. Mēs bieži saucam pēc prieka, miera vai spēka, bet ļoti reti tiecamies pēc gaismas. Kāpēc? Tāpēc, ka baidāmies. Gaisma visiem atklās mūsu vājības un nepilnības – taču iekšējā gaisma negrasās mūs izlikt vispārējai apskatēji. Gluži otrādi, iekšējā gaisma pieņem cilvēkus ar visām viņu nepilnībām un cenšas apgaismot cilvēcisko neziņu, lai cilvēciskā dzīve varētu pārtapt dievišķā dzīvē. Ja mums tiešām rūp apgaismība, mums jājūt, ka no mazākas gaismas mēs ieaugam lielākā – Ja ālaž jutīsim, ka atrodamies dziļi tumsonības jūrā, tad nekad neizkļūsim no tās, jo tumsonības jūrai nav krastu. Bet ja mēs jutīsim, ka augam no mazas gaismas visaptverošā augstākā gaismā, visaugstākajā gaismā, tad apgaismība kļūs viegla un nepiespiesta. Pamielo savu prātu ar dvēseles apskaidrības gaismu – Tu būsi laimīgākais cilvēks visā Dieva pasaulē.